aho duha ijambo mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe muterere mu kubaka kino gihugu cy'u Burundi cyo gihugu cyanyu cyabibarutse muturamutse rero tubayagira ku iki kugenekerezo ya gatatu myandagaro uno mwaka hari ku munsi wa gatanu niho mu ntara ya Kayanza abanyepolitike bari hamwe kugira bashireho hashigweho urupapuro rw'inzira eh, rw'amatora azogenga abarundi mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri muti none imigambwe ni yose yoba yaratumiwe hatumiwe bande ibyavuzwemwo nibiki nibiki byashitsweho tukaza kugaruka kuri bimwe bimwe na bamwe mu bagiye baraterera kugira urwo rupapuro rw'inzira arujeho ariko ijambo rinini tuza kuri hamwe bw'abarundi murabye ibyavuye aho mukayanza kayanza aho hariko harigigwa e, urupapuro rw'inzira ruzogenga amatora mbe mweho intererano yanyu niyihe mubona byerekana koko bishobora gushikana uburundi ku mahoro arama cyane cyane na demokrasi ihuriwe ko na bose medari niyo nkuru ndi kuri mikoro nayo mu buhinga bw'ibyuma ni iri kadogo mukanya duca tujya mu idonido n'ubutumire baburonse bateba hama bobo bakaba batashimye gushira umukono kuri urwo rupapuro rw'inzira ruzogenga amatora ya bibiri na mirongo ibiri Fenias Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe sawanya frodebu amajwi tukayakesha Evariste Nzikobanya uyu munsi twari twaje mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikirangajwe bw'intara hagati mu gihugu ku bijyanye n'ingene twuganira tugaterera ibyofasha kugira ngo amatora atwimirije azagende neza mugabo twarabonye umutunenge kuko ubwo butumire bwadushikiye butebye budushikira butebye kandi ibyo twari kwigamo. twebwe twabona ko ari byiza muri sawa nyafrodebe kuko kuza gutera guterera gutanga intererano kugira ngo amatora atunganywe intambamyi zihave twigire hamwe inyishu ku bibazo byoba bihari kugira ngo ibyo bibazo bitorerwe umuti hama dushobore gutunganya amatora meza yotuma igihugu cyacu kizigirwa yotuma igihugu cyacu gisubira kuba igihugu kigendera demokarasi twe muri Frodebu byo twabishira imbere kanatsinda muri Frodebu turashyira imbere ibintu byo kuganira rero ahantu hose hoboneka gutanga intererano kugira ngo amatora atunga zitunganywe si ku matora gusa no ku bindi bibazo by'igihugu yo muri forodebu turaza guterera rero turabye ingene twebwe rero turabye ingene byagenze ubwa mbere urabona ko bakiye bavuga bati urwo rupapuro rw'inzira mu kujaho hakoreshwa inyandiko zishyira nka zitatu ibyo ibyavuye mu buga muri tanzania inguru inguruduto urupapuro rw'inzira rw'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rwasinyiha mu kayanza hamwe n'ibyo umufasha w'umuhuza yashoboye guterera ubwo ibyo byonyine izo mpapuro ntacyo twari dufise ngo bari bubace bagenda rwanda ngo kugira ngo kuvugana ku by'ibyo gushyira hamwe urabye rero neza ni abantu bari mu butegetsi n'abashyigikiye ubutegetsi iyo ni yindi ngorane twabonye ikindi twabonye nuko uri kuraraba twebwe turagerageje kugira umwihwezo tubona kuko ibi urupapuro rw'inzira nubwo kugira ngo ruhagarike ibiganiro biriko birategurwa bigira gatanu biriko birategurwa aho n'umuhuza kuko hariho ibimenyetso byerekana neza ko mu minsi iri imbere ibyo biganiro bizoba ariko urupapuro rw'inzira tubona ko ruriko ruravugwa ni kugira ngo ruhagarike ibyo biganiro ntibize bishyike ibyo nabyo bidashitse bizoca byica byinshi kuko eh, byari kuzotuma haboneka umwizero hagati y'abanyepolitike abanyepolitike bakavugana ibyo batashoboye gupfundika ngo babyumvikane ko bakaraba ingene babitorera umuti mu gihe rero bitobana kuvuga ko yuzuba hari abantu akumiriye kandi nabo bari bafise icyo botanga muri iki gihugu kuko ibyo biganiro bibaye bigenze neza byari kuzotuma haza umwizero abahunze bagahunguka abanyepolitike bakaza amaradiyo agasubira agakora kuri kwamye sosiyete sivili igakora kuri kwamye imbere n'uburundi bagasubira bakabwizera mu makungu interano zikaboneka igihugu kigasubira kuronka uburyo bukwiye kujya kwiteza imbere ibyo rero mu gihe bitoba turabona ko tuzuba dusubiye inyuma rero twebwe muri forodebu tuca dutanga impanuro eh, ntabe ari uburyo bwo kugira ngo dusubize inyuma umugambi w'ibiganiro eh, kuko twebwe ikintu cyose twasubiza umugambi w'ibiganiro kandi dushobora gushyira ku mukono amasaha twe twashaka batanga umwanya ukwiye abantu bavugane neza butwumvirizanye tutavuga ngo turi ko turirirwa ngo turataye ibyo rero ni ibintu rero bidutuma tuba duti kubwo urupapuro rw'izindi dushyira ku mukono kuko tubona ko hari ibyo ingene rwakozwe ingene rwateguwe twebwe rutaduhimbara muri politike uyu munsi urashobora kuvuga ngo urakoresheje inguvu ejo ugasanga umupariteri wamukeneye cyo gituma twebwe ikintu cyo gukoresha ingufu ntitugikoreshe twebwe turatanga impanuro gusa kandi twibaza ko nabo nyine bavuze ngo baba barabangiriye nuko babona hari igituma wabyumvise mu majambo ngo uwo atabona neza ngo barabangiriye eh, kubera iki kandi n'iyi federute niba bashaka bavuga ngo bazojana abandi bazozana iyindi bavugana bashyire hamwe seneze ntirabwe. uwo rero akaba ari Fenias Nigaba umuvugizi umugambwe Sahwanya Frodebu mwumva nawone wari muri iyo nama yo kugenekerezo rya gatatu nyandagaro uno mwaka yabereye mu ntara ya kayanza ahashyizweho urupapuro rw'inzira ruzogenga amatora ya bibiri na mirongo ibiri murabye amakenga fenias yagiye ashikiriza umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye wabamenyesha yuko nyabuna bagiye inama n'abari bari muri iyo nama kandi atanumwe yatamitswe ijambo reka dukurikirane pascal barandagiye Kayire w'intwaro yo hagati mu gihugu twatunganije uruganda rw'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi eh, ahanini ijambo n'intumbero ni imwe kwara kugira ngo twitegure hakiri kare eh, ku matora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora ategerezwa kuba ibyanka byakunda nicyo gituma rero twebwe nka leta na cyane cyane twebwe tujejwe eh, gukurikirana imigambwe mu ntumbero ya demokarasi kwisangiza urubanza twabahamagaye kugira ngo dufundike urugendo fedora turumva yuko n’urugendo tugomba gufatana n'iyo migambwe eh? urugendo rudutwara ku matora igikorwa rero nk'uko mubibonye eh, wari umwimenyerezo bose bahawe ijambo mwese aravuga ko ari ku mutima hama ibyiyumviro biregeranwa birashyirwa hamwe uwo rero yavuze yuko bamutumiye atebye Eh, sinzi ko yabwiye aho yaronkeye ubutumire ubundi eh, canke icyo yita guteba kuri we mugabo igihambaye cyo tuzi ni uko yitabye kubera yaronse ubutumire muri fedo rute turategekanya ibikorwa bigiye gukoreka guhera ubu gushyika hariya ibyihutirwa muri ibyo eh, hakaba harimo amategeko ategerezwa gukorwa aha twavuga nk'ibwirizwa rigenga amatora murazi yuko duheruka abarundi ubwacu kwiyemereza ibwirizwa shingiro twiyandikiye tukaryemeza ni ukuvuga yuko hari ibyahindutse iyo rero rihindutse mu ibwirizwa rigenga amatora ibihinduka biba byinshi bica bijyana n'itegeko rigenga amakomine bica bijyana no gushyiraho umugwi ugejwe amatora kubera umugwi uh, uhari uzoheza ikiringo cawo muri uku kwezi kw'icyenda ivyo rero leta yemeje kujya inama n'ingingo ntange na kimwe twumva yuko twokora tutavuganye n'abanyamigambwe nabo ngo bumve nyine tugomba kwigenza abanyamigambwe nabo bafite ibyo basabwa na cyane cyane gukora mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano kugira ngo twese twumve yuko urukiza ruhagaze ku mahoro n'umutekano mu gihugu hanyuma hampande y'ibyo igihugu ikaronka n'inzego zikiyobora eh, sinovuga ja nido eh, ngira mwakurikiye ingene abantu ba umwese yavuze arashikiriza kari ku mutima imigambwe yose uko mwabyumvise nta n'umwe ataronse atahawe ijambo kandi nta n'umwe yaritamitswe ibyo birahambaye umwese yavuze icyo yumvira kandi icyiyumviro cyashikirijwe cyose cyanditswe aho rero nimva yuko kugera ngaho inyishu kuri icyo kibazo ciwe irabonetse ariko rero ikintu gihambaye twavuga ku bwacu kuba yashoboye kuza uno munsi ni intambwe kubera yuko murabizi kuva jende umushikiranganje ajejwe imigambwe imyaka itatu iri mu gukwira maze kugirisha inama nyinshi nta na rimwe uwo mugambwe wari bwitaba inama byumvikana rero ko byinshi no mu byo bavuga ari nyuma cyane kubera nk'impapuro ziriko zikorerwa kubu twavuga eh, impapuro zavuye ingurudoto umwumvikano w'imigambwe impapuro zavuye muri federute ya mu yari hasanzwe n'ibindi n'ibindi usanga ibirimo atavyarazi abandi nabo ni impapuro basanganywe bakoreye ko kuva kera bubu biraborohera kumva aho tugeze uno munsi ni ko umunyeshuri atonda rimwe mu ndwi biragoye ko yotahura cyo kimwe gutonda iminsi yose ariko rero ko atanguye kuza nawe nyine azoshikirwa abyumve niyo abaciye ubwenge biroroshe kumva ugiye mu ishuri aho ugiriye mu ishuri ukaronka gusigurira neza iyi ni intambwe ibereye e, kandi turamuteye intege babandanye baza buke buke bazoteba nabo batahure kuvuga rero bati none urupapuro ruzogenga imigambi itaje by'ukuri e, e, nibaza yuko imigambi itaje ni nk'iyihe imigambwe je nabonye imigambwe yitavye nka yose eh mugabo ntamwe hoba hari ubucankuriya vyamugoye kumbure vyagoreye mu nzira ari karaza hama ntashike ngaha fedoruti iramuraba iramuraba azoyironka nawe ayisome kuko ibivugwamwo none hari umugambwe n'umwe udakeneye kujya mu matora uwo ntuba ari umugambwe wacuza ugasaba tukawufuta kuko umugambwe intumbero yabo no guhiganwa muri politiki imigambwe rero yose irashaka amatora twanababwiye tuti wewe ukaza kumva hari icyo utaratahura neza utasinya uno munsi uzosinya n'ejo ariko benshi bari ngaha bashoboye kugira icyo bumvikanye ko abandi baraza buke buke muri demokarasi ni uko twebwe rero kuba hariho abashaka kuvuka abandi bakavugana kuriya biri muri ya ngendo nziza ya demokarasi abantu bose ntibavuga ururimi rumwe umwanya wose kandi no mu bantu bavukana mu nzu hari ibyo bashobora gushika abantu ntibabihurize ko aha rero mu byumve mwe neza yuko ibi ni bimwe bigira ubwiza bwa demokarasi nibaza yuko atamutse wishiberamo ibyo yavuze biri ku gatwe kiwe ibiganiro twe by'abarundi turazi ko byabaye mu gihugu no hanze ndetse mbere n'umuhuza yaragize icyo abivuga ko intambwe tugeze ko muri ibyo biganiro murayizi umwe wese rero n'uburenganzira bwe bwo kwivuka ashaka nibaza aho twabigarukiriza ngaho ibiganiro by'abarundi abarundi bamye baganira bamye ko intambwe bigeze ko murayizi si yo nza kubigisha uno munsi twararonse umwanya wo kugira icyo tubivuze ko ku buryo numva ikibazo ciwe uno munsi kitagira aho gihagaze abarundi tuzoguma tuganira mugabo nta kizoza kutubuza gutegura amatora ni ugutandukanya ibintu ugiye mu biganiro vuga ibiganiro ugiye gutegura porosesisi y'amatora vuga ibyo nyine ubu rero akaba yari Pascal barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mwumvise ko yagarutse ku makenga amwe amwe yashikirijwe na Fenias nigaba umuvugizi w'umugambwe sahwanya Frodewu ngo amatora ni kimwe n'ibiganiro n'ibindi reka rero kano kanya ndagahemwe bw'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu mwebwe abarundi mudukurikirana ku buhinga butandukanye ngurukana bumenyi ah, kiba cyagenewe twebwe abari hanze mhm. kugira ngo tugire icyo natwe dushyikiriza ku bijyanye n'igihugu cyacu ah, duga ku numvirije amajambo yego numvirije amajambo feniyasi nigaba yashyikirije mhm. eh, ndumviriza ibyambo umushikiranganji uh, w'intwari uh, hagati mu gihugu yashikirije Pascal Barandagiye mhm. naho nyene uh, atagitangaje kirimo kuko uh, abo babiri bavuze ibihushanye hari ikiringo runaka gihera abantu bakagira amatora ariko icyo batari ko barahuriza ko ni ukuntu biri ko birategurwa ko bamwe Eh, bagenda bazi biza kubandanya abandi nabo bakabona nk'uko umengo babwira nk'uko ari nk'ugukurikira mhm. ariko uko bigenda kose mhm. eh, iyi rute ni nk'urubanza rwategereza ku eh, binjira mu matora abantu batabanje kugira ntuzeyi oh, gutegura ikintu kibahuza bose bagiye bahurije ko gituma hataza kuba n'impari kuko izi mpari ziba zitanguye imbere Ah, nizo zituma n'ibyavuye mu matora akenshi abantu bamwe bidoga bamwe bakavuga ngo ntibyari bagatangura bavuga ati ah, ibyavuyemwo ntitubyemera abandi nabyo ati mwebwe muhumba murabye murahumba murabyemera gutyo gutyo mhm. zeno ariko eh, reka ndabibarize ikibazo gito imbere y'uko kumbure uduga ku mpanuro canke ku wawe urabye umushikiranganje Pascal barandagiye yamenyesheje ati n'ababi abandi bavyifuza barashobora kuzogenda bagatera umukono kuri urwo rupapuro rw'inzira ubona ari imwe mu nzira iboneka yuko bamwe bose bazohuriza ko na bazohuriza kuri urwo rupapuro rw'inzira canke umukono usigura yuko bazoba bari kumwe ngerageje kumviriza imvugo yayivuganye ah, twese turabarundi hariho akantu yashizemo k'agahemo mm. kerekanye yuko yerekanye yuko mu bisanzwe ati abata abatabyumva badashaka ko tugenda nabo oyi turabiho ngubu ushaka kuza araza akongera akarusinya no hanyuma mhm. rero aho oyi uh, ntaba yashishitiye kandi urazi yuko uh, uwuserukira leta mu gisata runaka bafatwa nk'umubyeyi ntateza gushishitira ku mpande zose kugira ngo bose bisante areze bumve ko mhm. bahawe ikaze ariko uh, wewe asa n'uwakoresheje violence nta ntabwo yahaye akanya abandi batari kumwe Mhm. Uh, kenshi iyo ukoresheje igikenye hari uh, uh, umwanditsi yitwa fano yanditse igitabo ciwe hari aho yanditse yuko icyo gihe ariko aragira kiritike kuri kolonialisme kera tugikolonizwa n'abazungu yavuga yuko abazungu atawundi muti wari uhari ko bakoresheje violence nabo abirabura bategeza gukoresha violence kugira ngo babirukane or violence contre violence urumva ni ni ni, ni mhm. rero nuko imitima yoja hamwe yogerageza ubu bose uburyo bwose bushoboka mhm. bose bakagerageza ntihagire uwatsa intambara ku ruhande rwiwe mhm. kuko uh, nk'uko uh, uyu uwifeniyasi yabivuze ngo ngo twebwe tuzokwama dushyira imbere ngo ibiganiro yego nibyo ibiganiro ni byiza kandi nta ntawo vuga ngo agomba n'ibindi n'ibindi n'ibindi mhm. leta ikabikura mu nzira hanyuma abanyapolitike bakicara bakajya hamwe bakagira urupapuro ruhurije ko nabo bose ndabona wahagaze wahagaze cyane urupapuro rw’umuhungu wahagaze cyane kuri leta mbe abo bobo batavuga rumwe na leta bobo intambwe bokora niyihe uruhara rwabo nuruhe kuko nkuko mwavuze ni impande zose zokumvikana si uruhande rumwe gorekura abandi ntibarekure abo bandi bobo nakahe kamo umva bo batera nabo bakabikora hakiri kare kugira ngo ibi iyi leta iri kirategura nyuma bidoga leta niyo iri kirabitegura ibitegura yonyine nabo kandi bagire izindi sitarateji babigire hakiri kare ntibazabafate kiriya gihe cyamaze kugera kuko demiri venti hamaze kugera ni umwaka umwe onkonte mu mwaka demire dizinefu muri demire venti amatora niyo azoba yamaze gutangura rero ntibagume bicaye bibaza ngo leta ngo izo kugira ngo iborohereza nta leta yigera wowe wokorohereza gute umuntu aje kugukura ku butegetsi leta isizeho sitarategiyi namwe mukoresha iyindi sitarateji mugabo mukagira iyindi sitarateji kameme pezibure mhm. itaza gutuma ah, haba oh, guhungabana nk'umutekano umutekano kw'abanyagihugu bato bato kubera bari abanyagihugu bato bato yaba leta yaba namwe go mutavuga rumwe na leta mwese niyo murondera amajwi batweza kugaragaza rero ikintu bashobora gukora gituma nabo bagira inguvu mugabo kitaza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu murakoze cyane iyo mpanuro nobaha ntibaceregwe yumvira ngo bazobikora kiriya kiringo nta kindi kiringo kiringo ni ikinyene murakoze cyane zeno ndayisenga muri Afrika y'Epfo ku kanya n'interano mwaterereye muri kino kiganiro namwe murakoze kandi mwirwe neza mani bazigamwe murakoze cyane nibutsa ko turi mu kiganiro karadiridimba namwe barundi muri hanze y'igihugu namwe gwe murahawe ikaze rindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na gatatu canke itandatu na rimwe izo nimero nyine mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kumva ibyo muri ko murayaga mhm. rero rero eh, igihe iyo nama narakurikiye mu makuru mhm. ibyo mushikiranganje w'intore hagati mu gihugu eh, yashikirije bivuye muri iyo nama n'uyu waserukira avugira mugambwe forodebu mhm. nawe nyine yavuze rero icyo nashaka kuvuga ni iki nk'uko tubikurikira haba iwacu cyangwa ahandi abanyepolitike ni gake usanga bahuza mhm. bamwe bose wamusanga kumva bamwe bikwegera ko abandi bakikwegera ko ugasanga hariho kumbure tubwira abanyagihugu hariho n'ibyo kumbure tutamenya ugasanga bo barabivuga usanga hariho n'ikindi kintu baba banyegeza twebwe tutazi ugasanga akenshi abanyagihugu twebwe twaba tuva mu mvuriro mm. y'ibyo tutamenye bamwe hariho akantu babikwigiraho ikindi gihe ugasanga ukamenga bariko barondera inyungu zabo njyewe mhm. rero hari igihe niyumvira nkavuga nti ubwo abanyapolitiki iyo bariko bariyumvira baharanira ubutegetsi biyumvira bamwe bashaka kubujaka abandi bashaka kubugumakoko ubwo koko bariyumvira neza ineza y'abanyagihugu mhm. ubwo ntibiyumvira gusa abanyagihugu bazobatora bariyumvira aba banyagihugu ibyo ari byo byose bifuza kubaho neza twifuza kubatunganiriza ku buryo babaho neza leta iradaditse ngo baryo babitegura kuko bari mu muganga uyu ngo sinabyitaba abaye nabo bati uriya ari muri opozisiyo na kare ntiyemera iyi ntwaro ugasanga bashatse kudadika icyo rero nicyo kibi mhm. jabone nashaka kuvuga nti urwo rupapuro rw'inzira dushyira muri aya matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ikintu ngirakamaro ni ikintu gihambaye cyane bakwiye ko njyewe rero nabona yuko icyo ibyo bakora byose badufashe ntihagire ntihagire intambara izo kwaduka ntihagire eh, ahasubira kuba umutekano muke urwo rupapuro rero rw'inzira nimba iyo migambwe yatumiwe mirongo ibiri hagati mirongo ibiri n'ibiromengo hagati ya mirongo ibiri mhm. eh, noneho abantu migambwe mirongo ibiri ugira ngo ko atari abantu nabo nyine bifuza amahoro ko hasinye abantu mirongo ibiri hakareka imigambi ibiri njye mvuga nti ndiyumvira none se abagabo hamwe n'abashinga nayo bifuza neza y'igihugu mhm. ubwo se abantu bazi ubwenge si abantu bafise imiryango bafise abana bafise kazoza bavuga bati dutegurire kazoza kacu abana bacu neza Christine urabye imigambwe iri no mu gihugu irenga mirongo ibiri mbere n'ibiri iyo yari yitavye nama yo mu uno munsi abatabona ikibanza cabo mu urwo rupapuro rw'inzira ntubona yuko bashobora kubona ko bahohotewe bobo bo byifatamwe gute ego atamategeko barenze bakababona ko bari mu nzira nziza ntacyo babandanya hanyuma kandi ikintu tuba dukeneye ni ukubwira baze barasigurira cyane abanyagihugu babyumve burya abanyagihugu bumva ibiba bumva baraheza bakaba nyine bagatora bati mm, uyu muntu avuze byo uyu muntu avuze ukuri uyu muntu ariko aratubeshya byo ndabivuga ndabiye n'aha tuba usanga abanyagihugu bakurikira cyane ibijyanye na politiki ugasanga barabamenyesha ibintu ko biri ko biragenda bakagira amakonferanse bakagira amadeba purito bakagira amadeba menshi muri televiziyo abanyagihugu bakatomorerwa nuko gusa ino barateye imbere n'ibyo ariko n'iwacu abanyagihugu benshi barumviriza amaradiyo mm. mugerageze ko tugeze mu bihe bitoroshye mugerageze kugwiza baze bakakubesha ugakurikira nk'intama njyewe rero ndabyifuza n'ukuri kugira abanyagihugu batumukegwe hanyuma baba aba leta barabe yuko bakurikiza amategeko baba baba muri opozisiyo ntibadadike ntibadadike ntitubikeneye ntitukeneye intambara barabe bakurikiza amategeko nabo nyine ibyo barekurirwa babibahe babikurikize hanyuma baheze bumvikane kuri iyo iyo feyide uruteguye urupapuro rw'inzira maze amatora azagenda neza ntagira abantu b'igihugu basubira gupfa n'ukuri murakoze cyane murakoze cyane christine muri norvege mugire ibihe byiza yego nawe murakoze turabandanya n'ikiganiro karadiridimba ni mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu uno munsi tukaba turi ko tugaruka ku nama yabereye mu ntara ya kayanza kuwamiro nako kwigenekerezo rya gatatu myandagaro uno mwaka hari ku munsi wa gatanu aho mwumvise ko hashizweho urupapuro rw'inzira ruzogenga amatora ya bibiri na mirongo ibiri inyuma yaze no ndayisenga muri Afrika y'Epfo mukamuhejeje gukurikirana na Christine nawe ne ari mu gihugu ca Norvege uko nabone babona ibijanye ni politiki cyo bahagarara ko bose bati haba muri leta haba batavuga rumwe nayo ntibodadika boshira imbere ineza eh, turabumva medali na mahoro ngaho ku ni isamirizi y'isanganiro murakoze cyane twe turamahoro namwe ndibaza yuko aho muri ku isamirizi y'isanganiro murakoze cyane umwanya ni bwawe nawe duga ku ijana nagomba nshimire leta y'uburundi ku kigoro Eh, yagize kugira ibashe gutumira imigambwe yose kugira abashe kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu hamwe eh, n'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mhm. eh, kuba imigambwe yabashije kuza imigambwe mirongo ibiri n'ibiri muri mirongo itatu ndibaza imba ari mirongo itatu n'ingahe ikibazo bacumvikanyeho hama eh, hariho nk'abantu baba batarabashije kuza nk'abaporotisi baba bari hanze mhm. nabo nabo nibiga umugambi w'ukungene bota kuko leta yabateye akamo ko gutaha mhm. nabo barebe ukungene bataha baje gutegura amatora kuko hasigaye umwaka umwe kuko ntabwo wozoza gutegura amatorasi gendwi zibiri eh, ntacohano bawutegezwa kuza kuzakiri kare batangura kwimenyekanisha n'abanye eh, duhagaze aho nyine muvuze yuko hari abanyepolitiki bamwe bamwe bari hanze botaha mugabo mu gihe batashe hamuga urupapuro rw'inzira rwarashyizweho atariho bari bari ntimubona yuko baba barakumiriwe mu rundi ruhande ariko leta y'uburundi ujya ntuza minisitiri eh, w'intwaro yo hagati yarababwiye ati abatasinye ubu Eh, bashobora kubangira cyangwa bakazoza mu nyuma bakagirane bagasinya cyangwa tukabiganiraho tukareba icyo kugwa kugira amatora abe meza ikibazo si ugusinya mhm. ikibazo ho kugwa kugira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza mugabo ayo matora icyo cokogwa eh, n'amatora akogwa eh, ari hejuru cyane cyane yaba abanyepolitike kuko nibo bajya mu migambwe bakigisha abanyagihugu intumbero zabo bazoba bafitiye Eh, urabona uburundi bumaze kujya mu matora eh, inshuro y'imbatari zitanu kuva bwabaho mhm. urabona uko haba amatora abanyagihugu barapfa abanyagihugu bagahunga bitewe n'abaporotisiye bamwe bamwe badashaka gushyiraho intahe ishize mhm. urabona uburundi igihe bwikukira hatsinze kwa gasore urabona ibyago byamugwiriye kenshi barayiyonjororamwo bakayivanamwo ataranatangura rero twashaka amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ko yoba meza nk'ari yabaye mu bihumbi bibiri na cumi nk'ari yabaye mu bihumbi bibiri na gatanu nk'ayabaye muri mirongo icyenda na gatatu uretse ko nibwo yajemo agatotsi eh, abantu batsinzwe bakanka kwemera kongera bakabusubiraho ariko twifuza ko nk'abantu dutuye hanze iyo twumvishe ko hari umuntu yahunze kubera amatora iyo twumvishe ko hari umuntu yapfuye kubera amatora abantu tuba hanze biratubabaza kandi ugasanga abantu bahunga abantu bapfa ntibajye abantu bato bato n'ubwo butegetsi wanashaka nta kintu babukuramo kuko azoguma ari umurimyi uworora azoguma ari umworozi uwudandaza azoguma ari umudandaji rero twasaba politisi abantu bakina politike cyari rezagiteri politiki abo bantu bose bicare hamwe bagerageze uko nyine boganira kugira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azobe meza cyane kandi na nkuru nziza yamaye ivuze ati twifuza amatora yoba meza urumva rero nk'abo ba abo ba iprona bavuze ko harimo ibintu batashimye ni abafurode ni umugambi wese w'abanyafurode ni forode Eh, abo ba forodebu na ranake nimba hari ibintu canke babiri kugira nawene aterere ntiyagire uniganwa ijambo muri karadiridimba kuri uno munsi aho turiko tugaruka ku vyavuye mu nama yabereye mu Kayanza yashizeho urupapuro rw'inzira ku banyepolitike urwo rupapuro nirwo bazogendera ko mu gutegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri ikiganiro ni karadiridimba turi ku musozo wa kino kiganiro ariko mwumvise yuko twagarutse ku byavuye mu nama yabereye mu ntara ya kayanza hashyizweho urupapuro rw'inzira ruzogenga amatora ya bibiri na mirongo ibiri mukaba mwakurikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati za Amerika muri kano kanya dusigaje turashobora kwakira abandi nibutse inimero 76 ubusa 183 amajencena 33 canke izo nimero nyene mugire 6 na rimwe mwatanguje akamenyetso ko guteranya hamamajina 2 na 57 mwumvise umushikiranganji Pascal barandagiye ibyo yashikirije ku bijyanye n'urwo rubanza Fenias Nigaba muri Frodebu umugambwe umwe mu batashize umukono kuri urwo rupapuro rw'inzira reka rero kumburatawe ari ku murongo shimire mwebwe mwese mwariko muradutega mwebwe mwese mwagize akanya